Marjorie Bolton, centiara. Se si estus ancora vivanta, Marjorie Bolton estus en citiu monato maio 2024 centiaracia. Jen nepre attentinda o ocaso. La reteio sezonoi.ru publicigis belan noton pri tio. Si estis neordinara hom figuro en la panorama de la esperanta culturo. Ne nur kiel beletristo, fecunda poeto, talenta prosisto, cae originala intelektulo, sed ancau kiel homo plena de sagio cae sentoi. Riccia personezzo. Esperantisto ne devus lasi che passu citiu historia momento sen emfasa attento. Se Esperantujo estus ordinara lando, certe ocasus seminarioi, certe publicidius esseoi cae reanalizoi prie vercaro, eventuale deputito paroladus entusiasme prie en la Parlamento, cae jurnaloi revivigus cronicagioin prie schia vivo. Cae ne estus troigo se iu talenta kino productanto decidus aperigi belan filmon pri sia vivo. Kai quancam Esperantujo ne estas ordinara lando, tamen estus espereble che ni dedicu fortan attenton al tiu exterordinara virino quiu occupigis dum vive pri ricigado de la spirito de esperanto. Sia contribuo ja estis mirinda. Ni povus ocasigi virtualan seminarion pre siai poemoi. Ni povus organizi dram legadon de siai teatrajoi. Ni povus virtuale voc lege inter ni siaen poemoen, cae provi esprimi la manieron ciel tiui poemoi tushas nian coron. Ni povus organizi ia spezan festivalon, ce estan au virtualan, por simple festi cae danci che si estis unu el ni. Cai ni povus starigi literaturan concurson ies sia nomo, au nomi la sepandemayo tago de Marjorie Bolton. Si nascidis in Teddington, proxime al Londono, Sia patro estis estro de gimnazio, cae si studis sub lia gvidado. Poste si studis literaturon en la Universitato de Oxfordo cae diplomigis in la iaro 1944. Professie si laboris kiel estro de altlerneio. Si lernis esperanton 1949, abunde verkis cae contribuis alla movado. En 1967 si farigis membro de la Academio de Esperanto, anca honora membro de Universala Esperanto Associo cae presidanto de Catamicaro. Si vercis en Esperanto cae en la angla lingvo multain poemoin, prosajoin, teatrajoin, noveloin, esseoin, cae angau traducoin. Classica biografio Zamenhof, autoro de Esperanto, 1962, cae la brilla collecto de variei textoi el la monda culturo, factoi cae fantasioi, staras inter sciei plei popularei prosai vercoi. En correspondado con William Old, scelasis la faman Rimleteroi. En la jaro du Brita Esperanto Asocio el donis du volumoin pli o mil ducent pagioin de scia plena poesia vercaro. Unu animo Roma. Poemo qui u bele esprimas la luman personetion de Marger Bolton est astiu per quiu si sin presentas quiel triobla estulo. La lectorino pensas. La virino baractas, crias, nur angoron sentas. Sed la poet, per arta disciplino, observas ilin ambau, cae comentas. Perfecta mem analiso.